Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը Սուրբ Զատիկը տոնել է Դադիվանքում։ Մշակութային միջոցառումներ նվիրված Սուրբ Զատկի տոնին։ Այսօր հայարակելական եկեղեցի նշում է հանգուցյալների հիշատակության օրը։ Այսօր լրանում է ապրիլյան պատերազմի երկրորդ տարին։ Ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահն ուղերձ է հղել։ Ղազանչիում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարն անհրաժեշտ հետևությունների տեղիք է տալիս։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք Արցախում նշվել է Սուրբ Զատիկը։ Այդ օրը Դադիվան քվանական համալիրն իր հյուրընկալ դերներն է բացել բոլորի արչև։ Վաղանջական ժամանակների հոգևոր սրբատուն էին հավաքվել հազարավոր հայ ուխտավորներ հանրապետության բոլոր շրջաներից, մայրաքաղաքից, Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Եկեղեցական տոնակատարությանը մասնակցել է նախագահ Բակո Սահակյանը ուղեկցությամբ պետական այրերի։ Զատկական պատարակը մատուցել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Այսօր մենք տոնում ենք ձեզ հետ ամենագեղեցիկ տոն աշխարհի, ամենակարևորագույն տոնը, համայն մարդկության համար, ոչ միայն մեզ քրիստոնյաներիս համար։ Մենք դուք մեծագույն պատիվը զգաք եւ շատ ուրախ եւ պատվավոր պիտի զգաք, որ դուք աշխարհի ամենաճշմարիտ հավատքի ժառանգորդ ու զավակ, ճշմարիտ Քրիստոսի դարերով զիվոր մնացին, նախընտրեցին նահատակություն, բայց ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի կայսրությանը չի ենթարկվեցին։ Նորից քրիստոնեական կայսրություններ եւ չխափնվեցին, ոչ մի խոստումներ։ Հայոց հնամանի վանքի բակում հնչում էր միասնության երգը, կատարում էին ռազմական ու ազգագրական պարեր։ Դադիվանքի հոգևոր հովիվ Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանը կարևորելով միջոցառումը մասնավորապես նշել է մեծ տոն է բոլորիս համար, եւ նոր շահումյանցիների համար, եւ ժողովրդի համար։ Ամենամեծ տոներից մեկը։ Քրիստոսի հարության տոնը, թող Տերը պահապան լինի բոլորիս։ Առողջություն, հաջողություն, երկրի նախաղություն բերի մեր ժողովրդին։ Հույս, հավատք, սեր։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Տոնն առավել գեղեցիկ ու ազգային ժողովրդական էին դարձրել Շահումյանի շրջանի 16 համայնքները ներկայացնող բնակիչները, ովքեր սեղաներ էին զարդարել ու կազմակերպել հյուրասիրություն։ Վանական համալիրում իրականացվել են նաև ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք, ազգագրական խաղեր, համերգային ծրագրով հանդես է եկել Տարունցիներ համույթը։ Սուրբ Զատկի տոնի նվիրված մշակութային միջոցառում է կազմակերպվել Ստեփանակերտի Էմբադա Ռևտրի կենտրոնի Բաքում։ Այն կազմակերպվել էր քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառմանը մայրաքաղաքի մշակութային օջախների սաների մասնակցությամբ ներկայացվել են ազգագրական երկու պար նկարչական աշխատանքների ցուցահանդես եւ Սուրբ Զատկի տոնը խորհրդանշող խաղ մրցույթներ։ Իսկ այսօր մեռելոց է։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հանգությանների հիշատ Հիշատակության օրը, ինչպես բոլոր տաղավարտներից հետո այսօր եւս եկեղեցիներում Մատուցվել է պատարակ ննջեցյալների հոգու հանգստության համար, որից հետո մարդիկ կարող են այցելել ննջեցյալների շիրիմներին։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը ձեռնարկել էր հարձակողական գործողություններ։ Արավել թեժ մարտեր են ընթացել առաջնային գծի հարավային եւ հյուսիսարևելյան ուղություներով հրետանու զրահատեխնիկայի եւ ավիացիայի ներգրավմամբ։ Հակառակորդը հարվածներ էր հասցնում նաեւ խաղ բնակավայրերին եւ մի շարք զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերին։ Արցախի պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պաշտպանական մարտեր են մղել հակառակորդ ժողովրդին հասցնելով ինչպես տեխնիկայի, այնպես էլ կենթանի ուժի լուրջ կորուստներ։ Ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշեր առաջնային գծի հարավային ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը կիրառել են Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, իսկ ապրիլի 5-ին կրակը դադարեցնելու բանավոր համաձայնություն ձեռք բերվեց։ Ապրիլ ամսվա ընթացքում հայկական զինված ուժերից մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 110-ը եւ վիրավորվել 121 զինծառայող ու կամավորական։ Արցախյան քարորիա պատերազմում նահատակված հերոսների հիշատակի նվիրված խաչքարի մոտ 3 Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ համատեղ մոմավառություն է կազմակերպել։ Մոմավառությանը ներկա է եղել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Վստահաբար այսօր այստեղ եկած երիտասարդները որպես քացողներ չեն զոհված ընկերների շիրիմի վրա։ Եկել են որպես ազգ բանակի զինվորներ իրենց վստահությունը արտահայտելու իրենց պատրաստակամությունը հայտնելու պայքարելու մեր արժեքների արժեհամակարգի համար։ Դա է ամենամեծ դասն այսօրվա եւ ապրիլյան պատերազմի, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Նրա խոսքով ապրիլյան պատերազմի հիմնական դասն ու խորհուրդը նրանում է, որ պատերազմները ոչ սկսվում, ոչ ավարտվում են ստորագրված փաստաթղթերով կամ կնքված պայմանագրերով։ Դրանք երկար դարերով եկած պայքար են, ժողովրդի պայքար, որը միշտ արարել է իր հողում, արարել որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, որպես ուրույն արժեհամակարգ կերտած ժողովուրդ այդպիսի ժողովրդի պայքարը հարատև է։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Մամել Գրիգորյանը ուղերձը հղել ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Երասերունդ երկրապահ կամավորականների միությունը հանրապետության բոլոր երկրապահները, 5-րդ բրիգադի մարտիկները, պատանի երիտասարդ երկրապահները, աշխարհասփյուր հայ ազգը այսօր խնկարկում են 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի զոհերի վարհիշատակը»։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքը բեկելու Նենգաբարով ոսոխին իր տեղը ցույց տալու հարցում կարևոր ներդրում ունեցավ երկրապահը։ Մենք հաշված ժամերի ընթացքում հայտնվեցինք առաջնագծում հայ դիրքապահ զինվորի կողքին։ Ապրիլյան պատերազմին մասնակցեց ողջ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Արցախի Սփյուռքի հայությունը։ Հայկական զինուժը հստակորեն կատարեց մարտական առաջադրանքը, ճշնամու առաջխաղացումը կասեցվեց, ճշնամին շպրտվեց իր բույնը։ Երասերուն երկրապահը խոնարվում է ապրիլյան զոհերի հիշատակի առաջ, խոնարվում է բոլոր ժամանակների մեր նահատակների առաջ, մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Այսօր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից 2 տարի անց մեր հանրությանը հետաքրքրող հարցերը հիմնականում վերաբերում են այդ իրադարձություններից հետո կատարված հետևություններին։ Ինչ խնդիրներ է բացահայտել պատերազմը եւ որքանով ենք մենք այսօր ավելի պաշտպանված, քան 2 տարի առաջ էինք։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ապրիլյան պատերազմը վերհանեց մեր երկրի մեր հանրության թույլ եւ ուժեղ կողմերը, բարձրաձայնվեցին մի շարք խնդիրների ու թերացումների եւ դրանք վերացնելու իշխանությունների պատրաստակամության մասին։ Ինչ է փոխվել այս երկու տարիներին, այս հարցի շուրջ մենք խոսեցինք հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ, փորձելով հասկանալ, թե փոխվել է արդյոք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ընկալումներն արտաքին աշխարհում։ Գիտեք, մեր պաշտպանության աստիճանը կարծում եմ որոշվում է հենց սահմաններում, որովհետև ապրիլյան պատերազմը, ինչպես նաև մնացած բոլոր նախկին առաջին պատերազմը Արցախյան եւ ընդհանրապես տարբեր տիպի իրադարձություններ եւս մեկ անգամ ապացուցում է մի բար ճշմարտություն, որ եթե ուզում ենք ունենալ կայուն խաղաղություն, պետք է ունենանք հզոր բանակ պետք է ունենանք համախմբված հասարակություն, պետք է ունենանք լավատես հասարակություն։ Սա է հենց գաղտնիքը։ Եվ իհարկե միջազգային հանրությունը շահագրգռված է, որպեսզի այստեղ լինի խաղաղություն եւ կայունություն եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամանախագահ երկրները նաեւ ապրիլյան պատերազմին ակտիվ ջանքեր էին ցուցաբերում, որպեսզի խաղաղությունն ու կայունությունը վերականգնվի, բայց եթե չլիներ մեր պաշտպանության բանակի Հայաստան Արցախ Սփյուռք երամիասնությունը անհնարին կլիներ պարզապես ոչ միայն պահպանել խաղաղությունն ու կայունությունը, այլ նաեւ փրկել Արցախ Արցախի հանրապետությունը, փրկել հայոց պետականությունը։ Հետևաբար պետք է միշտ ունենանք ուժեղ բանակ, հզոր բանակ, մարտունակ բանակ, որը ի վիճակի է ոչ միայն պաշտպանել, այլ նաև հարկ եղած դեպքում ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակարակորթի տարածքի խորքերը եւ պարտադրել նա խաղաղության։ Իսկ միջազգային հանրությունը որքանով սկսեց գնահատել հայ զինվորի դերակատարությունը։ Կարծում եմ, որ ստեղ մենք պետք է մի քիչ իրատես լինենք։ Մենք պիտի ինքներս գնահատենք մեր զինվորի ծառայությունները։ Բայց չէ որ նրանց էլ է պետք է տարածաշրջանը։ Այո, այո, նրանց էլ է պետք, բայց կա ժամանակի գործում։ Միջև միջազգային հանրությունը միջամտի, միջև ինչ որ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, կարող է ուշ լինել արդեն, եթե մենք չունենանք համապատասխան բանակ։ Իհարկե միջազգային հանրությունը պետք է արժևորի, որ Արցախի պաշտպանության բանակը նաև հանդես է գալիս ահաբեկչության դեմ, թաթերաբեմի մի կարևոր հատվածի պահապանը եւ ինքնին սա արդեն նշանակում է, որ համապատասխան վերաբերմունք պետք է ցուցաբերի նաեւ Արցախյան հանրապետության նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջերս կարծես թե նոր ворակ է հաղորդվում եւ Արցախի փոխգործակցության ընդհանրապես միջազգային հանրության հետ։ Այսպես ավելի լայն են ընդունում Արցախին, ավելի ամուր են դառնում երկկողմանի կապերը։ Ճիշտ է, դա չի նշանակում, որ անպայմանորեն կճանաչվի Արցախ մոտակա ապագայում։ Իհարկե սա անխուսափելի գործընթաց է, բայց սա ժամանակ է պահանջելու եւ մենք պետք է սա գիտակցենք։ Ապրիլյան օրերին բարձրաձայնված եւ սուր քննադատության արժանացած հարցերից մեկը նաեւ այն էր, որ քաղաքացիական հասարակությունում մոբը, այսպես ասած, անընդհատ չի վերապատրաստվում եւ չի պատրաստվում պատերազմի։ Ապրիլից հետո այս ուղությամբ որոշակի քայլեր արվել են թե չէ։ Քայլեր իհարկե արվել են, հետեւություններ արվել են։ Ցանկացած այսպես նման ճգնաժամային իրավիճակ ոչ միայն ցույց է տալիս մեր երկրի հզորությունը եւ այլն, նաեւ ցույց է տալիս խնդիրները, բացերը, որ անպայման պետք է շտկվեն։ Եվ սա ընդհանրապես շարունակական գործընթաց է։ Սա ոչ թե պիտի բախումից բախում լինի, սա շարունակական գործընթաց է, որը կարծում եմ մենք պետք է եւ իրականացնել ենք։ Իսկ արվել են արդյոք հավաքներ, արվել են, իհարկե արվել են, արվում են եւ կարծում եմ այս գործընթացը պետք է լինի շարունակական։ Դա չի նշանակում, որ պետք է լայնորեն լուսաբանվի, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այսպես շոու դարձնենք դրանից, բայց բնական է ամեն ինչ պետք է արվի։ Դպրոցներում պետք է ուժեղացվի համապատասխան առարկաների դասավանդումը, համալսարաններում եւ այլն եւ այլն։ Եվ բնական է նաեւ արվի հնարավոր, որպիսի մեր թիկունքը լինի նաեւ ուժեղ։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երբ մենք խոսում ենք ապրիլյան դասերի մասին, պետք է հաշվի առնել, որ դա պետական բոլոր կառույցներին է վերաբերում, որովհետև միայն առաջին հայացքից է դա կապված ուժային կառույցների հետ։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Նրա խոսքով պետական ողջ ապարատն իր հստակ գործառույթներն ունի, ինչպես համեմատաբար խաղաղ, այնպես էլ ռազմական գործողությունների ժամանակ, իսկ 2016-ից հետո մոտեցումների վերանայում է եղել։ Հաշվի առնելով այն արագությունը, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ ընդունեց հայկական կողմի ներկայացրած ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցագործությունների դիմումները, կարծում եմ Եվրոպական դատարանում ընդունվածից շատ ավելի արագ կլինի գործերի քննությունը։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նրա խոսքով ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կատարած ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ աշխատանքները կատարվում են մի քանի ուղություններով։ Ըստ նրա ամենակարևորը ամենաշոշափելին այն է, որ փաստաբանական խմբի կողմից գրեթե բոլոր զոհերի ընտանիքները ներկայացնելով դիմումներ են ուղարկվել եվրոպական դատարան։ Այժմ Արցախի բոլոր իրավունքների պաշտպանը շարունակում է աշխատել հայատյացության վերաբերյալ զեկույցի վրա, որը նույն ուղղության շարունակությունն է, ասել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Արցախում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարը մեկ անգամ եւս վկայում է այն մասին, թե մարդիկ ինչպիսի դժվարությունների են առնչվում ականապատ տարածքները բնակչության համար դարձնելով անվտանգ։ Այս մասին նշել է Hello Trust-ի Արցախյան ծրագրի ղեկավար Մայքլ Նյուտոնը։ Դեպքը մանրազանին քննվում է եւ հանրությանը անպայման իրազեկ կպահվի ողբերգության հետաքննության մասին։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Արցախի իրավապահ մարմինների, երկրի իշխանությունների հետ, առավել լիարժեք տեղեկատվություն ստանալու ակնկալիք ելքով փորձագետներ են հրավիրվել դրսից։ Ողբերգական պատահարը մեկ անգամ եւս վկայում է այն մասին, թե մարդիկ ինչպիսի դժվարությունների են առնչվում ականապատ տարածքները բնակչության համար դարձնելով անվտանգ։ Սա պիտի գիտակցեն հակամարտության բոլոր կողմերը, սահմանում թույլ չտալով պատերազմի նոր սրացումներ եւ ողբերգություններ, նշել է Նյուտոնը։ Ինչպես հայտնել է Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի գործադիր տնորեն Արմեն Խաչատրյանը ականի պայթյունի հետևանքով դժվարացների վիճակը շարունակում է մնալ ծանր փոքր, սակայն դրական տեղաշարժ կա։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, առանձին վայրերում հնարավոր է քամու ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։